Tara na sa dating way Bumalik sa simula At pisahan natin ulit Sarayin na natin ang plaka Pengi ang isa pa Pengi ng isa pa Pengi ng isa pa Pengi ng isa pa Ano yung gabi, maikling panahon kaya oras ay wag na nating sayangin Wag ka nang umarte Simulan na natin kung ano mang gagawin Nang sa ganon ay makarami Wag mo nang intindihin Kung ano man ang mga naging Tampuhan natin dati Hayaan na lang na mag-usap ang ating mga katawan Di yung marami pang sinasabi Minsan nakitang nasaktan Pero pinipili mo pa rin na bumalik Di na yun mahalaga Basta nagustuhan ko kung anong tinuro sa'yo ng iyong ex Alam mo na yun hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin Sa pangalawang pagkakataon Ano ba kaya mga kaya mong gawin Nakatitig ka sa akin Iyong sinabi sa akin Na namimiss mo ako Ganon din ako Kaya kung gano kita kami sa'y pinaramdam sa'yo Nang todo hanggang sa matapos ang una At hanggang sa makadalawa na tayo Makatatlo o kahit makaapat Makalima di ako mapapagod dahil hindi magsasawa Basta ikaw ang kasama Huwag na nating palampasin ang tsansa Sabay nating paugain ng kama Hindi magsasawa Basta ikaw ang kasama Huwag na nating palampasin ang tsansa Sabay nating paugain ng kama Tara na sa dating way Bumalik sa simula At pisahan natin ulit Kabanatan tayo'y pawisan tapos taniman ang iyong palayan halos Mawalan na ako ng hininga, di bali nang mapagod Maglaong anihan, magkakainan tayo Nagsipag lalo kaya na maginalingan Umararo, kumayod, kalabaw yung mga matay waring nagsusumamo habang sa akin nakatitig Ibibigay mo sa akin ang lahat sa pagkakataong to kahit hindi ko nasabihin Pangako hindi ko sasabihin Kahit sa aking kaibigang matalik Kaibigang nagtalik sa mali ay natalik Kaso pareho tayo na hindi papayag mabitin Lalong kumiling matapos sabihin Kung merong magtatanong sa akin pangako di ko aaminin Naku ang dami ligpitin Ah Konting nagulo sa paligid ba? Katayo abutan, wag ka nang humirit Pakiusap, wag mo kong akitin Dahil hindi magsasawa Basta ikaw ang kasama Lalanguyin katawan mong maalo Mula itaas pababasa Hindi magsasawa Basta ikaw ang kasama Lalanguyin katawan mong maalo Mula itaas pababasa Tara na sa dating away Bumalik sa simula At pisahan natin ulit Sarayin na natin ka Pengi ng isa pa Pengi ng isa pa Pengi ng isa pa Pengi ng isa pa Sanay na sa ating away Bumalik sa simula At pisahan natin ulit Salain na natin ang plaka Pengi ng isa pa